Jama'a mu sauraron mu barkamu da warhaka. Barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na al'adunmu na gado. A yau shirin namu zai duba irin namijin kokarin da marubuta ke yi wajen tabbatar da an sake zakulo tarihin al'umma musamman a tarayyar Najeriya. Wanda ya kai mu ga shahararren marubucin nan Dr. Bukar Usman Biyu marubucin littattafai da dama na turanci tare da katafaren littafin nan da ya yi suna ya fice na taskar tatsuniyoyi inda a wannan karan ya share tsawon shekaru tara yana ta kiciniyar ganin cewa ya rubuta tarihin mahaifarsa ta biyu inda cikin yarda ubangiji ya kammala wannan aiki wannan aiki da ya samu yabo ciki da wajen tarayyar najeriya musamman daga hamshakan malaman ilimi na jami'o'i daban-daban na wannan ƙasa to domin jin dalilansa na rubuta wannan littafi da kuma irin yadda ya tsaya tukuru wajen ganin an gudanar da aikin kamar yadda ya dace. Da farko dai na soma jin ta bakinsa domin jin dalilansa na komawa gida domin rubuta tarihin biyu ga kuma abin da yake cewa. Ah, masu karanta littattafan da na rubuta za su tuna na yi 'yan bayani a cikin wasu littattafan kamar wanda mai taken tarihin rubuce-rubuce na my literary journey a ciki na yi bayani sosai yadda na soma rubuce-rubuce a lokacin da nake aiki kuma bayan da na bar aiki yadda na mai da hankali na wajen rubuce-rubuce su har ya kai ga yau ana ce na rubuta littattafai da yawa a na kusancin yanzu shine tarihin kasar biyu wanda ka ce ana yabawa to a gaskiya akwai tushe na wannan rubutun a shekarar 2006 lokacin da na gabatar da littafi na kaina na tarihin kaina da wasu littattafan tatsuniyoyi guda biyar sai farfesa muhammad nur alkali allah ya ji kansa ya ce a malam bukato gashi shi ya yi nazari akan littafin da na gabatar da shi hatching hopes wanda da hausa ake ce cika buri cika buri na kenan sai ce ah gashi ka taba tarihin biyu a cikin wannan littafi ai ya kamata ka cika ka buga shi sosai ka je ka nemi tarihin biyu na ce ai gaskiya to ba tun lokacin shine na ɗauki ɗamara na ce to ga shi an tada wannan zancen tarihin biyu a gaskiya kuma na lura cewa littafin wanda ya taɓa tarihin biyu shine wani da baturen mallaka do wanda shine na ƙarshe a shekara 1956 ya buga a yau ba za a ce wancan irin takardu wanda ake bugawa yanzu ba ma don nola a eh, zaria ta buga wani da kuma to sai na lura ma ba a iya samun sa a yanzu idan ana nema dai sai kayi bincike sosai wani ya je ya tsawo maka wani mu da muke nema ma sai da muka je library na eh, duguri daga can kuma sai wasu mutane ɗaya biyu haka suka samu na ce to wannan gaskiya ya kamata a rubuta tarihin ƙasar biyu in ma ka lura ya ce turawa sun tafi a shekara 1960 kamun tun lokacin can zuwa yau ai akwai tarihi to abinda turawa suka rubuta bai kunshi shekaru kamar 1960 lokacin da muka samu mulkin ka har zuwa yau ba to muyi kokarin mu cika wannan gulbi kuma mu duba abubuwan da su turawan suka rubuta akwai dai in mutum zai rubuta tarihin kansa watakila wanda ya rubuta kanka kai da ka rubuta watakila zai fi sani mutane sosai kuma mutane suna budawa sai dai abinda karancin abinda muka samu shine babu littattafai wanda za mu duba daga ba amma mutane sun zo sun ba mu labarai sun nuna mana wasu abubuwa kwatanci sai na ce na duba kuma a cikin rubuce-rubuce yanzu a halin yau in ka tambayi mutum ko wajen biyu tun da harshen mu na mutuwa kaɗan-kaɗan ina sunan itace kaza babu ina sunan namun daji kaza babu ina sunan abinci irin da ake yi na gargajiya babu shine muka yi ƙoƙari muka ce to dole a cikin tarihin biyu mu sami banda tarihin mutane mu tuna wa mutane sunayen itatuwa sunayen abincin da ake yi sunayen eh, namun daji sunayen tsuntsaye hotunansu mutum ya ga suna ya ga eh, rubutun suna mu yi shi da kuma da turanci da in akwai da hausa amma muka ga akwai dan wahala wajen sunayen wasu abubuwa din to amma dai mu mun soma wasu kuma suna iya karawa a yanzu haka na rubuta wannan littafi tunda ana yabawa kuma ina murna cewa mun bude kofa ko kuma dai mun soma wasu su ci gaba da shi in eh, lokacin da na soma rubuta shi na biyu wato in ya kai ga yawa za mu ƙara rubuta shi sai mu kawo a ra'ayin mutane da suka kawo kuma da wasu abubuwa da suka samu daga baya a yanzu haka shi ne inda muka kai a yankin gabas muna da garin da ya fi saura ga garimin gari da ba za a ja da shi ba hauragiyar matuta ba tamar da bai bai ba shi ne garin da san bai san da faɗuwa ba shine garin da 'yan gangan ba za su je ba shine garin da annoba ta sallamawa shine garin da tarihi ya kawo mewa shine garin da alfarma ta kamba mashi shine garin da jarumta ta jinjunawa karni aru aru aka san shi yayi suna shine gari saman tsauni da masarauta shine garin da yayi shuhura fagen dabara shine garin da fintin kau yake wa saura shine garin da kyan yanayi bako kamata shi faskaran gwani hadda kisa a wanke bigice matakala mai kai mutum ga turki a duniya gari uku sun kaba rata ina nufin gari uku ne suke gabanai kwaloluwar batu harshe ba zai faɗa ba garin ga ya wuce zancen da zan faɗa ma na tausaya ga wanda idan sa bai gani ba garin biyu a daidin bai faɗa wa kowa ka ga duniya ba ka je garin biyu ba farfesa na ba ka zaga ko ina ba wato duk wanda zai rubuta tarihin ka bai wuce kai kan ɗin da kanka ba Eh, bisa lakari da irin rubuce-rubucen tarihin da turawa 'yan mulkin mallaka suka bari za a tarar da cewa wani sa'in akwai masu kama da almara akwai kuma waɗanda ya zamanto ba su da ma tushe amma duk da haka aka rungume su ana tafiya da su haka wannan za a iya cewa wannan yunkuri da kai na ba da tarihin biyu wanda ya kunshi dan adam da filaye da matsuntsaye da kuma irin nau'in abincin da 'yan biyu ke amfani da shi a wancan lokaci da ma yanayi da ake da shi na rani na damana na iska da dai makamanta haka yana nuna kamar wani juyin juyi hali ne na sake dawo da gyara kurakuran watakila da aka rubuta a tarihin mutane waɗanda ya zamanto yanzu su da kansu sun dawo sun rungume abinsu Eto, eh, eh, a gaskiya ban so ma rubuta tarihin biyu saboda in gyara wasu abubuwan da turawa suka yi ba ni dai su ma sun ce akwai lokacin da zai zo wanda 'yan ƙasa za su rubuta tarihinsu wannan sun faɗa a lokacin a cikin takarda da J.G. Davis wanda ya rubuta tarihin biyu book ya yi nazari a kan cewa akwai fa lokacin da lokaci zai zo wanda 'yan ƙasa za su rubuta tarihin kansu to lalle in ma eh, wannan gaskiya kuma ga lokaci muka ce lokacin ya zo shi ne muka je muka rubuta eh, turawa kamar su mission da mulki na Birtaniya sun rubutu sun yi rubutu wasu abubuwa saboda su sami yadda hankalin da mutanen da suke mulki a kansu shi yasa suka je suna tattauno tarihi don su san yadda in da ka san halin mutum ko kuma tarihinsa dole ka ji yadda tarihinsa yake shi yasa suka je su sha kan eh, mutanen da suke mulki a kansu babban eh, dalilin da suka rubuta wasu abubuwa kamar su tarihi su tatsuniyoyi don in ka san yadda mutum yake irin wanzu abubuwa za ka gane su da ya kware mun sani akwai kalubale kuma ba a ɗan ƙaramin lokaci ba ne za a iya cewa a rubuta tarihi wanda zai kasance ingantacce ya samu karɓuwa ga jama'a sai an yi karatun ta natsu ma'ana sai an ɗauki lokaci mai tsawo kamar yadda muka gani a littafin ka na tarihin biyu kusan shekaru tara kafin ma ka kammala shi ya fito shin wani irin ƙalubale da kuma irin wahalhalu ka fuskanta a wajen rubuta wannan tarihin ko kuma al'amarin allah ya ya zo maka a cikin sauki a al'amari allah ya kawo mini shi a cikin sauki wallahi sai bayan da na gama littafin an ya ga muka duba cewa lalle a shaharabin ya kai shekara takwas da rabi zuwa tara abinda muka soma a shekara dubu da shida allah ya ba mu tsawon rai har ya kai ga shekara dubu biyu da sha biyar zuwa sha shida to babu wani kalubale in dai mutum ka sa kanka a kan wani aiki da ka samu nasara kuma ubangiji ya bani tsawon rai na ga wannan ba safai ba ne wani ya soma wani abu ya ɗauki wannan tsawon lokaci a ga bayansa a gaskiya wa'inda muka soma da su ma in na irga wasu ɗaya biyu uku wasu sun rasu tsakanin wannan lokaci da muka soma bayani saboda a ni kam na gode wa Allah kuma waɗanda suka taimaka in ka duba a cikin littafin ga ɗaya biyu biyu wanda suka rasu a lokacin kuma akwai waɗanda na ambaci sunansu wanda suka taimake ni a ciki da yawa har yanzu suna da rai to Allah shi ya kai musu ya yi mana eh, nasara kowa ya ga abin da suka eh, wasu suka ce ah ai ashe a lokacin yadda muka gani ai ba mu ɗauki abin kamar haka ba <laughs> sai da takardun ya fita tukina suke eh suka suka suka ce ah ai ba mu sai wayanda ma suke so su bada labari Allah suka ja baya yanzu suna tattara abin da na sani to shi ne suke cewa to Allah in za ka buga takardar wannan na biyu ga muna da wasu labarinmu don bayani tsantsa wanda za mu iya ba haka na ce to alhamdulillah a yanzu haka da mun gode wa Allah babu wani kalubale wajen hada waɗannan tarihin biyu wajen tunani na mutane tun da abin adabin baka ne wasu za su amanta amma na lura cewa akwai tsofaffi da yawa har yanzu wayan wayanda masu shekaru 90 suna da rai kuma suna tunawa ta tsuniyoyi ne da wasu labarin abubuwan da ya faru wallahi za ka yi mamaki kamar wani kwakwalwan ana ce na eh, wani irin dabba ne wani mai kwakwalwa sosai din nan mm. to mutane akwai mata haka da maza wanda suka taimaka kwarai da gaske wajen tarihi da madalla masu kwakwalwa alhudu-hudu kenan ko koma ko aku na aku da da elephant mana ne elephant da giwa <laughs> wannan da ka ce allah ya kawo cikin sauki tare da taimakon wasu waɗanda suka riga suka rasu wannan yana nufin cewa tun da aka fara rubuta wannan littafin cikin shekaru takwas ba a dakatar ba ana ci gaba da neman bayanai har lokacin da ya kammalu ne ko akwai wani lokaci da aka dakatar kuma gungun jama'a ne ka tara waɗanda suka kula da taimaka maka ko kuwa alamar wallahi ba zan tuna cewa ga shi tun lokacin da muka soma mun tsaya ba ni dai na ɗauka tarihi abu ne na kai kawo in ka sami wani labari dole sai ka ƙara bincikawa to wajen kai kawo shine wataƙila mun sami wannan labari mu ƙara zuwa mu ƙara tambaya mutane haka ne ko ba haka ba in muka muka rubuta kayan da na rubuta sai da na tura wa mutane kamar arba'in a bangarori daban-daban na najeriya a wajen yarbanci ne ko wajen eh, igbo ne ko wajen mai na tura wa mutane suka dudduba suka kara kawo mini gyare-gyaren da suka yi saboda haka wannan inda za a ce dan lokaci wato jiran mutane su fara bada da ra'ayinsu bayan da muka tattara a littafin mai yawa a shidai rubuta littafin tarihi ba karamin aiki ba in da ka ƙara irin ƙirƙiren eh, littafi kana iya ka zauna a gidanka ka ƙirƙira wani littafi amma dai tarihi ra'ayi ne kuma ban da ra'ayi za ka bari fa labarin mutane saboda haka sai a yi a hankali kuma ba kuma za ka lura ba lissafi ba jadawali ba ne na an ce biyu da biyu hudu a'a littafin tarihi dole sai ka ƙara dubawa a ƙara dubawa a kai mutane a duk da a taka shi yana abin muke so muke nan rubuta littafin tarihi daban da kirkiran littafi wannan aiki da kai idan aka lura da girmansa da kuma irin yadda ya samu yabo ba ma tarihin biyu ba littattafanka da dama wanda ya sa har ma jami'ar Ahmadu Bello ta ga cewa kai aikin da kake ya kamata ta karrama ka idan muka ɗauka doktan adabi da ta riga ta baka a shekarar da ta gabata bayan haka kuma akwai yabo da dama a hukumomi daban-daban wannan aiki na tarihi wasu za su tambayi kansu cewa to ai gwamnati ya kamata ta ɗauki nauyin yin irin wannan aiki amma sai gashi kai ka riga ka ɗauka to da ka ɗauka yanzu ya za a yi da littafin za ka haɗa da gwamnati ne ko kuwa ya lamarin yake a'a na gaskiya um, abinda na gani ga littafin da mutane suka karanta ra'ayin da suka faɗa shine akwai uh, abin da ya faranta mini rai kuma na ga mutane suna baƙin ciki cewa da suka karanta wannan lissafi suka ce yaya ne gwamnati ta je ta soke tarihi a cikin al'amarin karatu jadawalin karatu wallahi suka ce mutane suka ce in baka san makomarka ba baka san inda ka tashi ba ina za ka san inda za ka je gaba to wannan ya nuna cewa mutane suna neman tarihi ko ba namu ba na kasashe ko na wanda dole mutum ya san tarihi inda ya taso kuma shi ne zai bashi haske ta inda zai je in nufa mutane da yawa sun wanda suka bami ra'ayinsu akan wannan littafin sun ce wallahi kuskure ne gwamnati ya yi ta soke tarihi a cikin jadawalin karatu ko akwai wani kira da za ku yi gare su ni dai na rubuta <laughs> eh, kowa ya karanta in akwai wani abun amfani a ciki na ƙauye na dai mun riga mun rubuta hmm. kuma ta mutanen ƙauye na kuma na so in akwai wasu abubuwa da suna iya ƙarawa sai su ƙara ni da na yi kuma ina godiya yadda mutane suka karbe shi hannu biyu Daftar Bukar Usman daktan adabi farfesa zana gaishe ka kaiwa kasa hidima ka kammala aikin gwamnati mai yi sambarka. tabkar usman dafta adabi ina hindu ku zo mu gaishe shi kowane al'amari yana fuskantar kalubale idan ka kare in ka tuna sai ka yi murmushi ko kuma sai ka rike kai saboda watakila wahala da aka sha ta wannan fanni a wajen rubuta wannan littafi ko akwai wani abin da kake tuna da shi wanda zaka ce kai ba zan taba mantawa da fanni kaza ba a kokari na na rubuta wannan littafin a in dai abu ya zo maka farat kawai baka shirya ba zaka ce in wani abu ya samu a ciki amma aini na sa kaina na ce zan je yi rubutu kuma na ɗauki abin da ya bani mamaki shine tsawon lokacin da muka ɗauka cewa ban sani ma har ya ɗauki shekara takwas zuwa tara ba wallahi abinda za ka tuna ah, wallahi abinda zan tuna ba wani kamar an buga wuta takwas kamar an buga wuta wallahi ban sani ba sai lokacin da wata muka duba baya cewa ashe mun so mun soma a shekara dubu da shida har muka ya kai shekara dubu da sha biyar zuwa sha shida gashi nan garau kuma littafi ya tashi abinan shafuka eh, shida da wani abu wallahi bai ban ga wuyansa ba sai da na zo sai da yanzu ne nake duba kawai mutum ne ya yi gudun mil nawa ne ba ka huta ya tsoya ya tsaya duba ashe ya sha gudu haka <laughs> abinda muka duba kenan tumarilla kafin mu karkare ba za mu taba eh, barin firar ba sai mun dawo a game da butun littafin kana taskar tatsuniyoyi wanda shi ma wani gudun ne wanda baya da iyaka aka famfara domin littafi ne kusan ɗaya har guda goma sha hudu wanda kuma aka zo aka haɗa su jimlatan a lokaci guda ya tashi sama da shafi 600 shi ma da wani abu shin ne ma'anar tatsuniyoyi a cikin tarihin al'umma tatsuniyoyi labaru ne da ake ba yara lokacin da suke ƙanƙanana a lokacin ka tuna ba su da makaranta makaranta shine abinda iyaye suka gaya wa yaro saboda haka ta tsuniya ana kirkiro su su baka na tsoro su baka na eh, kyawun hali kamar karka yi sata wanda ya sata gashi yadda halin ya zo wanda ya ba eh, mutane girma ya karka yi karya eh, ba karfi kawai yake kawo wani abu ba wasu dabara suna duk abubuwa irin da tatsuniyoyi suka kunsa lokacin da mu a lokacin wanda yanzu ina da shekara 73 a duniya ko to mu a lokacin da muke yara ana yi mana amma a yanzu haka ba a yi shi ya sa na ce bari je in tattaro waɗannan tatsuniyoyi wanda a yanzu haka suna mutuwa ko kuma mutane ma wanda suka sani ba su da yawa sosai yaran ma halin hankalinsu ya juya wajen talabijin eh, rediyo ko kuma eh, intanet ko mm. da to yanar gizo so ya sa muka je muka tsoro waɗanda muka rubuta taskar ta duniya a yau yanzu da muke magana bani da kofi ko ɗaya hmm? ya ƙare bani da kofi ko ɗaya muna son ah, mun buga da yawa dubbai wallahi mun dubbai yanzu ne muke so mu kara buga shi muna shiri mun gama yanzu na tura wa eh, kano su yi mini index index mene index karin bayani na wajen rataye-rataye da suna inda kana neman abu a cikin takarda sai ka je bayan takarda ka duba shine yanzu to a kwanan nan watakila kamar shekarar nan ta wuce za mu buga sabon littafin taskar tatsuniyoyi a yanzu inda muka mai da hankali. Ga mai falsafa abin koyi, ga mai falsafa ta alfarma, da tabakar yana da alkhairi, da tabakar yana da alfarma. tabakar yana da alfarma kamatai ba ga mai falsafa abin koyi mai kishin kasa da al'umma da tabbakar usman biyu gamji banyi, zaton akwai kamatai ba ga mai falsafa abin koyi mai kishin kasa da al'umma da tabbakar usman biyu gamji ban zaton akwai kamatai ba lallai aikin da yawa aka ce gagar gasa wato baya ga wannan rubuce-rubuce an dai bauta wa gwamnati tsawon shekaru sama da talatin da wani abu aka aje aka shiga rubuce-rubuce rubutun ma ga shi dai tubarkalla an zama gagar gasa a ciki kuma dokta mun samu labarin kana da gidauniya dr bukar usman foundation da ke tallafawa fannoni daban-daban ba muna son mu ƙara sanin shin ita wannan gidauniyar a wani reshe take tafiyar da ayyukanta hmm. wannan gidauniya da muka kafa a shekara 2008 yanzu haka abinda na gani shine bukatar mutane ba za mu iya cika ta ba wallahi bukatar mutane ba za mu iya cika ta ba kamar yanzu sabon shekara shine lokacin da mutane suke biyan kuɗin makaranta na san mun sami eh, bukata daga wani mutane da yawa wanda suke ce ga su ba yara na ba sa iya komawa makaranta ga shi yara na an kore su daga makaranta ban iya biyan kuɗin makaranta ba to ban da haka wajen ah, lafiyan jiki wasu ba su iya biyan kuɗi akwai mutane da yawa maka wanda suka zo suna da gashi kaza ba mu da lafiya muna kuma irin rashin lafiya iri-iri wani kam a wasu kasan ai ba mutum ne yake lura da su ba a wasu irin ciwon da mutane suke fama da shi a wasu ƙasan sai dai gwamnati tamar da haka wani zai tashi ce gashi irin rashin lafiya da nake fama da shi kana iya taimaka wallahi sai ka ga foundation dina ba za mu iya ba sai mutum ya ji kunya banda ma kunya mutum ya ji tausayi cewa ga mutum yana wannan shan wannan wuya kuma a ƙasar namu ba mu da irin kamar na ƙasashen waje wanda wani irin ciwon sun kasa cewa gwamnati ne za ta lura da shi ya fi ƙarfin mutum ya biya so wannan foundation ya bude mini ido kuma ina fata mutane su ma da su taimaka muna taimakawa wajen rubuta littattafai mutane sun ce suna sun kirkira littattafai ba sa iya bugawa to wannan ma muna taimakawa sai dai muka ga kamar. akwai karancin kuɗi hmm. wasu sai ce kamar ma ba taimako ba ka ɗauki nauyin gaba ɗaya maka buga <laughs> to ai wannan ba zai yiwu ba eh, in ba ka ba irin da nan abubuwa suke mutu in a foundation ɗin za ta kafa <laughs> ah, to a ah, ah. <laughs> ai kuma kayan aikin sayan su ake wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne dokta takwarorin ka marubuta waɗanda ya zamanto ka sani da waɗanda baka sani ba gashi dai tabarkalla tun da ka fara rubuce-rubuce an yi cikin sa'a kuma da abubuwan da ake rubuta masu amfani ne ga jama'a da ci gaban al'umma da ƙasa ga baki ɗaya shaida ne ga kowa ya shaida da har aka karrama ka a jami'a irin ta zaria ahmadu bello ɗaya daga cikin manyan jami'o'i da su ake da su a nahiyar afirka ban san ko akwai wani kira da za kai daga ƙarshe ga takwarori marubuta sanin inda ya kamata su karkatar da alƙalin a takwarorin marubuta kamar yadda da muka so mazance wasu suka ce abin da ya dame su mutane ba sa karatu ko da yara ma ba sa karatu a yau kamar na da amma ni na lura cewa littattafan da na buga kamar mawar wasu ake kai saboda haka na ce ana karatu kenan sai dai ba a sami littafi mai eh, wanda aka tsara shi sosai ba in dai mutane suka ga littafin da aka tsara shi sosai ta su karanta wannan na lura abu yadda ra'ayi mutane suka ba da suna tambayar takarda sai dai a yanzu haka mai yanzu taskata tsira na gaya maka bani da kofi ko daya duk mutane yan gama har ya kai ga jami'ar alkahira suna amfani da shi to me zai kara tun karfin gwiwa fiye da wannan mu ma a radio faransa an ba mu kwafi uku ah, na manyan gaba to ashe eh, yanzu shine kun kun zama kundin inda zan je ma ina ne zan je ah, eh, eh, in sami ta abin da takardun da na rubuta ta <laughs> amma da haka wallahi ina godiya masu rubutu su rubutu su rubutu amma kuma wajen bugawa su nemi kamfani mai kyau wanda zai buga wanda ya dace in sun samu in an buga in mutane suka ga littafi an tsara shi sosai wallahi za su je su karanta don zai daga bangon ma mutum sai ce zai ja hankalin shi ya nemi abin da balle ma abin da ke ciki saboda haka in dai mutum mutane waɗannan na masu rubutu su ci gaba amma a tsara abubuwan da ake rubuta a hankali kuma cewa kara rubuta abin da zai je zai bata wa yara tarbiyya wannan rubutu sai an yi hankali abinda za ka rubuta wanda zai tafi da nisa kuma ilmantarwa yara ya kamata a lura abin da za a ba a ilmantar din a saita kuma ka lura cewa wasu abubuwan zai shige gona da iri saboda ka mutane su lura masu takwarori na masu rubutu su mai da hankali a rubuta mai abu mai kyau mai ma'ana kuma a buga shi da kyau tuma da lamun gode kwarai da gaske dr abubakar usman tabara hamisu mai kuma ya saura to akwai akwai abin da ya saura bisu babu inda na bika. ka za a ce shigo shigo ba zurfi To madalla, jama'a mu saurare saboda ƙurewar lokaci a nan za mu dasa aya. A madadin Dr. Bukar Usman Biyu, OON, Dr. da daɗin wani dokta na adabi daga Jami'ar Ahmad Bello da ke zariyar tarayyar Najeriya, marubucin littattafai ni Muhammad Salisu Hamisu tare da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI musamman jami'in da ya haɗa mu da ku Hassan Alhassan Silaja ke cewa da ku Faisal mahuta lafiya. garna kaki bukar usman biyu mai ilimi da aiki na kwarai bangon gaban sani tamka ruwa kai ma maya bukar usman biyu assalamu alaikum mu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na musamman wanda muka zanta da dr bukar usman mawallafin littafi a tsohon ma'aikacin gwamnati wanda ya ritaya ya sadaukar da rayuwarsa da wace rubuce-rubucen hausa mun ziyarce shi mun fara mai tambaya ne shin me ya zabartar da shi na tunanin cewa ya rubuta littafi don 'yan baya su karanta ko kuma su yi bincike a kan shi sai kare baki ya ce biyu sai wani ya yi mini magana ce a ah, kai bukari ya kamata Na kai tun lokacin na soma a shekara alif da da da biyu ban gama ba sai a shekara dubu biyu da shida bayan can na yi rubutu voices in a choir issues in democratization and national stability in nigeria wannan batun harkar tafiyar da gwamnati ta tsoron ƙasa bayan na gama wancan a lokacin da aka zo gabatar da littattafai nawa wannan game da cikar buri da wasu 'yan littattafai akwai ɗaya wannan voices wannan na issues in democratization and national stability and ajaman an gabatar da shi a shekara alif da tara da casa'in da tara so da lokacin da aka zo gabatar da waɗannan takardu kamun a gabatar da su shi mai buga mini littattafai ya ce ka ah, ga shi ka gama wannan littafi ka shi ka gama wannan littafi ba wani abu kuma daban na ce me kamar me ya ce ah, wajen kasar ka wajen kauyen ka babu labaru irin kamar haka kamar haka to shine lokacin na tunani na ci ah, a in irin waɗannan labaru akwai su kamar su ta duniya wanda nake ji wajen mahaifiyata a lokacin da nake yaro amma akwai wasu kuma wanda na karanta a littattafan marigayi abubakar imam na ce ka koyi karatu ka kara karatu da gidajensu a ce wannan in na duba a halin yanzu ba na samun su na je gidan aje karatu ko library babu so shi da wannan din mai buga mini littattafai ga amince shi hankali na ya koma baya can shine na soma lokacin da ake gabatar da ah, tarihin kai na ɗin na buga littattafai guda hudu guda biyar kenan muka gabatar a lokacin a nan abuja to na ga yadda mutane suka karbe su hannu biyu biyu shine na ƙara sa ƙarfi wajen rubuta su ah, har ya kai littattafai ɗaya biyu har so goma sha hudu wasu ta kamar goma ko sha biyu ko a kunsha cikin littafi guda sai na yi tunani na ca ah, wani lokaci fa wani yana neman wannan bai samu wannan littafin bai samu mu haɗa su mana gaba ɗaya ai akwai wani baturen ingila shi ma wanda ana ce da shi shakespeare ya rubuta takardu in ga sai shakespeare complete works shi na muka hada a waje guda ga kankanana ga babba ma'ajiya wanda mutum yana nema ya aje zai samu shi ne abin da halayen da muka je muka hada taskar ta duniyoyi muka hada littattafai guda daya zuwa goma sha hudu a wuri guda saboda saukin ajiyewa kuma masu nazari suna iya su same shi a dungule to ka da wannan littafin da ka rubuta akwai wani kalubale da aka samu wajen rubuta shi kama a gama shi wani challenge saka babu kalubale sosai ka san ni ba bahaushe ba ne hausa na ɗani shine eh, yare na babur ko kuma mutane na ce bura saboda haka abun da na rubuta sai da na kai wa eh, jami'ar bayero university kano cibiyar nazarin harshen harsuna farfasoshi suka duduba suka samu ne su a hausan zamani kamar su farfasa a dandatti datti abdulkadir da farfasa bello said da wasu malamai farfasoshi a can suka haɗa guwa suka dudduba suka sa shi a hausan da suke koyarwa a yanzu so ba zan ce ni ne kawai na zara waɗannan littattafai ba a gune muka haɗa gwiwa da su ni zan tattara tatsuniyoyi amma wajen tatsewa sai da na kai musu suka ba saboda haka na gani bayan da na buka taskar tatsuniyoyi da wasu littattafai suka kai jami'ar alkahira sai na ga sun karɓe shi misira ila yanzu suna ba da suna amfani da su wajen ba da digiri na suna ɗaya na biyu na uku hmm. suna da kuma sun kawo ni godiyarsu suka nuna min cewa kaga yanzu na ce suka ce mini na ce ya kuka samu kuka ce ai takarda inda mutum ka rubuta ka sayar ko kayan kyauta da suka wasu wanda za su zo su samu su karanta sai Allah takarda na da kafa amma a yanzu muna godiya a nan kusa da mu a ƙasar Nijar su ma sun ga wasu ta duniyoyin, kamar na wanda ya hada da wajen 'yan mata sun ce zai amfani su saboda haka suna so in ba su izini su yi amfani da shi su buga shi a jami da boko don saboda kwayar da 'yan mata a nijar to haka muke a nan da kuma akwai wasu makarantu wanda suka karba suna amfani da shi shi ne abin da ya karfafa mai wajen ba wani kasu in shaida shaidar Allah ce a bayanta.

da yake ya nuna da'a ya ce an samu haɗin kai ne to amma kamar mutum ne ya ba abinci ya bayar wani kuma ya sabi wato wani ya bada abincin ka wanda da ya ba abincin da shine <laughs> shine ba abincin da kuma dole ya samu wasu ma wanda zai ce to ga nan ne na gaba dafawa akai ma baki su ci to wannan haka yi to masauraro kar da ku sha'afa muna tare da Dr. Bukar Usman ne a shahararren marubucin nan kasar Hausa wanda kuma shine shugaban kungiyar wato Nigerian Folklore Society Eh, ban san ake kiranta da hausa ba kungiya eh, to na wannan abin to masu wani za mu dan je gaba kaɗan yawanci kake gani ranka da yawanci matasan mu sun fi karkata tunanin su wajen waɗannan tatsuniyoyi na kasar turanci turanci ne yanzu da zaka samu yaro akwai wani bincike da su Arya House kai masu ɗaukar nauyin wannan shirin da muke yi yanzu suka gane cewa yawanci yara daga shekara 25 zuwa ƙasa babu abin da suka sani tsakanin gizo da koki ko kuma kura da kunkuru fiye da tom an jeri irin kai da kake gani ya kawo irin wannan al'amari canjin zamani canjin zamani ah, mu da muka tashi lokacin da muka shiga makaranta a shekara alif da hamsin da daya a lokacin gidaje ba da yawa bane wayanda suke da rediyo balle ma talabishin takardun da muka so mu koya da shi ne na gaya maka na irin su littafin, abubakar imam ka koyi ka karatu ka fara karatu bayan ɗan lokaci kaɗan sai muka ga waɗannan littattafan ma ba a sami su zamanin talabijin kuma ya taho zamani ya canju na ce ah, iyaye ba su da lokaci su zauna da yaransu su yi musu tatsuniya kamar yadda mu aka yi mana a can kamar shekara alif da dare tare da hamsin saboda haka na ce canjin zamani kuma in canjin zamani ya ce dole a sami da wani canji ta yadda za ka gabatar da irin waɗannan juriyoyi ga 'yan yara tunda iyaye ba su da lokaci su zauna su ba da tatsuniya wa yaransu yanzu ya kamata sai a rubuta su karanta to ya dangana da littattafan da ake koyar musu kuma ya dangana a gida ɗin mai suke yi in bayan da sun koma gida mutane sun je aiki a yanzu zamani wasu garuruwan za su koma gida kamar gargar tara goma ba kamar manoma bane na da wanda karkamun karfe shida da sun koma gida bayan an ci abinci eh, eh, tara yara a basu a yanzu haka zamani ya canja shi ne kuma abin da ya sa na rubuta wajen littattafai don in baka ga abin da za ka karanta ba ba abin da za ka iya yi da muka buga waɗannan littattafai na ga yadda mutane suke nema don sun tuna can baya su sun ya amfani su dare dubu da ɗaya da su mai ai dare dubu da ɗaya ma daga indiya suka samu larabawa shi ne suka karasa an biya giga daga india da soma su larabawa masu kaɗan kare su in ka je wajen garuruwan turawa ma suna da nasu pickwick papers ne wa ne ne esobros fables duka wa'annan ai abubuwan tatsuniyoyi ne mu kuma lokacin da aka ɗabi mutanen afirka bayi aka kai su amurka su suka kai tatsuniyoyi da yawa can zuwa america suna yi da irin wannan pidgin a gabacin eh, america wajen su eh, eh, ina ne ne a cikin lokacin da mutanen da aka bayi sun gama aiki a gonan auduga ko na sukari mm. da yamma da dare babu abin da suke sai da ta duniya sun zaute al'adunsu ko ka je Jamaika ko ka je ina yanzu duk ta duniyoyi da aka gani kamar na yanayin mutanen da aka kwasa daga nan su angola ne ghana na nigeria ne saliyo ne da su ne ne su ne suke da ta duniyoyi wanda ake yi abinda za ka samu kenan cewa ta duniya ita ce makarantar yaro da fari wanda za ka koyi da aka gwa maka halin zaman duniya na jarin ka ne karka yi ƙarya karka yi sata karka kai tsaya da gaskiya ka taimaki taimakin mutum ka taimaki ku haɗa kai wajen shi ai mandela ya ce har lokacin da ya shiga siyasa ka tuna cewa ta wanda aka koya masa yayansa suka koya masa ya taimake shi sosai wajen tafiyar da harkar mutane da ya shigo gari da ya shigo duniya ne ya ga alje ba kowa na ta kanta kansa amma ya ce ta duniyoyin da aka koya ba haka ake ba dole mutane su haɗa kai abin da ya ce kenan wajen tattuna cikin littafin da ya buga da mai falsafa abin koyi gishin ƙasa da al'umma tabukar usman biyu gamji ban yi zaton akwai kamata yi ba tabukar yana da alkunya gashi da kyautaye da alfarma kai ba sanin hakin mutum da ihsani halin mutum ta karsa ya girma shi da bukar ba a yi kushe ba kishin ƙasa da gyara al'umma ya zarta ka kira shi in garma mai falsafa ta gyara al'umma yana mutum da taimakon na ƙasa halin bukar ba a yi kushewa wannan tambaya ta karshe wanda eh, muna so ma albishir cewa wannan aiki da kai a fi lillahi ka wallafa littafan ka ɗauki nauyin wallafa littafan ka ɗauki nauyin a mai da shi murya har ya lokacin ƙara ɗaukar nauyin a sa a gidan rediyon tarayya na kaduna da kuma karama kuma har yanzu ana kokari a ganin an samu sarari a ƙara ɗaukar zuwa wasu gidajen rediyo muna ma albarci cewa wannan da ya yi tatsuniyoyi ko wannan littafi an ce za a sa shi a cikin gasar da za a yi ta ƙasa musamman mata na arewacin arewa eh, wanda arewa hausa ke so su ɗauki nauyin wannan abin nan ya kaji da ya kaji wannan labari ya me za ka ci game da wannan albishir lalle albishir ne kuma albishir ne wanda na karbe shi da babban murna kamar yadda ka sani yawanci littattafan da na buga muna ba da su kyauta amma yin wani ya ce zai saya ba za mu gima amma ba don sami kuɗi maka buga littattafan ba saboda ka duk wani da ya zo ya ce yana so ya yi amfani da shi don ƙara ilimi wa mutane ismi kowa é yi amfani da ya tashi ya ce yana so ya ƙara yadda mutane za su gane kuma su fahimtar kuma su yi amfani da shi ba da wata bukata sai dai ce tafiya ta haru da mu su na yarbawa ne na ibo ne na mutanen niger delta ne na tibi ne na eh, eh, mutanen filato ne bara ne da niger ne duka da mun haka da yanzu muna so mu tattare mu tattabe su mu yi shi da hausa kuma da turanci muna fata allah ya ba mu daman yi muna fata Allah ya ƙara ma lafiya ya baka tsawon kwana don a samu a aiwatar da wannan to a ƙarshe shekarar da ta gabata ne aka zaɓi a jami'ar Bayero University wanda aka baka shugabancin wannan kungiya ta masu folklore a nan Najeriya wanda kuma sauraro kamar yadda na muku ni shaida ne na tafi Nijar an karrama wani bawan Allah mun zo nan jama'ar Ahmadu Bello University inda ya karatu girma shi akan bisa wannan al'amura da ke na taimakon haɓaka harshe na wannan hausa ita wannan ƙungiya ta ku a takaice menene kuke yi ƙungiyar na an kafa ta a shekara 1980 da tamanin amma tun lokacin harkar yau da gobe sai kamar ta yi kamar ta mutu ne sai dai shekaru uku hudu da suke shige shi ne su farfesa dan datti abdulkadir da farfasa eh, aliyu na jami'ar eh, abba aliyu shine sakatare na jami'ar Amadu bello suka haɗa kuwa cewa lalle ya kamata a farfado da wannan kungiya don kamar yadda ka lura batun ta suna mutuwa A tsofaffi masu adabin baka yawanci ba sana kamar yadda na gaya mai matasa bayan shekaru masu shekaru ashirin da wani abu ba matasa ashirin da wani abu a gaskiya na tambayi lokacin nake haɗa waɗanda tuttuna yi na tambayi wani wanda ya gama jami'a da ce kai kasan wannan da eh, eh, dudar ya ce bai taɓa ci ba sai ya bani mamaki na ce baka taɓa ci ba ya ce eh shi na lallai gaskiya ne kamar yadda ka ce yan zamanin matasa wa'anda masu shekaru ashirin talatin ma zuwa arba'in yawanci ba sa samu kamar da na gamu ka zamani ya canju harkar mutane abin da ya dame su samun abinci sun ba sa zuwa dawo gida da wuri daga wajen aiki to wanda ma bai san tatsuniyan ba ya zai ba ya saboda wanda ba ji ba a yanzu lalle shi ya samu kacce mu farfado da waɗannan tatsuniyoyi don suna da darussa da yawa a ciki mutum a yanzu haka ba za ka ce wani ba zai ce biya abin da mai tafiya da gaskiya wanda ya sata wanda ya karya baya wannan ai waɗannan ko da yaushe ko zamanin gobe dole mutane kiyaye da waɗannan irin haluka wanda zai taimaki mutum a zaman shi na duniya shi ya samu kai waɗannan duka suna kunshe a cikin wannan tatsuniya muka ce kaman abbatun tatsuniya kaman zinari ne sai an tona ƙasa a samu shi yasa muka ce mu koma baya waɗannan tatsuniya da ake yi a baya in an lura aka same su za ka ga akwai su kamar su kusa azurba su zinari kyawawan hali da kuma munanan hali wanda mutum zai kauce su dole a koya da yara a yanzu haka kana maganan tom and jerry da su abubuwa don ana kawo su shi ya sa muka ce wayannan ta ma muna so mu sa su a cikin menene na motsin jiki <laughs> cartoon eh? Eh, zane mai motsin ciki. Hmm. ya kuma ya magana yadda lalle zai ja hankalin yara kamar yadda taban mance amma a yanzu haka akwai karancin wannan eh, nasa amma muna roƙo eh, ba da daɗewa watakila wasu za su kawo wannan fasaha su samu wani in arewa hawa suna da ƙarfi kuma suna iya yi ba zai shi za ba su samu mutane masu eh, na wata za su iya yi mutane su amfana eh? wallahi ba wani abu wanda zan ce sai wani ba da kudi ba saboda haka ba zan ce oh sai sun zo sun tambaye ne sun yi abu kaza sun yi abu kaza amma da yin suka ce kuma ga tushen inda suka samu abu kaza wannan kuma ya dangana gare su amma ka su ce wai sai sun zo an yi yarjejeniya da wani abu ba ba halin da ya sa ne buga waɗannan tattabar ba na buga su saboda yada ilimi da fakakarar mutanen kai yadda jami'ar alkahira ta ɗauka ya ce a ah, buga ai hakinka ka ka rubuta kan takarda hakinka ya ƙare amma da za su su da za su yi amfani da shi kuma a su zama shi yana musu kare shi abinda da nake so in ji kenan wani ya ce ga wannan takarda ina so yi amfani da shi kaza ko ya faɗa mini ko bai faɗa mini ba na kuma wannan kuma ya dangane gare su don ba ni buga waɗannan takardu saboda in yi kuɗi ba in ina so yin kuɗi akwai wuraren da zan ce in sa kuɗi na in samu jari amma ba shi a bukata ba. Mutabukar Usman biyu yaro malamin kuma baban mu ne maza kwale, su gwada kaula da kuma kai maganin yara kamar wata ɗaya da rabi da suka wuce ne aka yi wata gasa mm, munar rediyo najeriya kaduna na waɗannan tatsuniyoyi wanda an samu makarantu uku da wata lea katsina road da lea maiduguri road kuma lea abakwa wanda suka suka yi zakara wanda har aka ba da aka samu hoton ka aka sa agogo a ciki wasu kuma aka ba su littafai wasu kuma aka ba su a dan kudade haka nan wanda zai taimaka musu wanda me zaka ce ma wannan yaran da suka yi waɗannan wannan makarantu suka yi nazara da kuma wanda ba su samu nasaran ba duk da yake da mun samu daya ne biyu na uku a sai in taya su murna samun cin wannan gasa kuma kar su tsaya a nan ya kamata abin da suka koya su yi amfani da shi kuma in suna tare da 'yan uwansu su gaya musu iyayen ma su ƙara karfafa musu gwiwa mu ma suna so mu buga wasu littattafan su ma in sun girma su buga irin wayannan ah, ah, labaru da suka ce mutane su yi amfani da shi kasu su jefar labarin na al'adu ne shine muke so kowa bayanan adabin baka ka ba ne kwane kuma ɗauka kai kaza saboda ka in suna iya yi har ma da harsuna harsunan hausa din kar ya mutu a yanzu harsuna suna mutuwa in ba a amfani da shi harshe zai kuma shi yasa na rubuta takarda harshe baya da muka buga aka ce hausan ko wasu za su ce hausan kano amma hausan zamani ne mm, eh? yanzu ka tambaya ko wajen turanci za a ce a wannan turancin ingila amma na akwai turancin america akwai na uh, ina da ina haka saboda haka kada ce akwai na amma wanda akwai wanda mutane suke amfani da shi aka bi saurara haka a cikin hausa akwai wanda ko mutumin south south ne ko niger delta ma zai ji cewa wani hausa ba zai ce ba zai gane ba cewa wannan na sokoto ko na katsina ko na abu nan wanne ne wanda aka fi amfani da shi shi ne a hospital niger sun da ko suna wani shi suna amfani da shi to haka haka yake an eh, eh, harshe ana tatsewa ana tafiya ana tatsewa yana da canju shi ya sa masu koyarwa a jami'a suke lura akwai na kimiyya ko wanda suke amfani da shi wanda ma babu a cikin yanzu ana ce na'ura mai kwakwalwa eh. ta ai irkiro wannan aka yi ai mun babu da shi ta na'iro mai kwakwalwa amma an ce yanzu intanet da menene kwamfuta da yanar gida gizo to haka eh, harsuna suna girma ana amfani da su wani lokacin nan da shekara hamsin ma wani za a tago wasu harsuna kalmomi to mutanen jami'a su suke tatsewa suna tutuwa suna sawa suna kuma da gidajen rediyo kuma kuna watsarwa wannan na haka eh, harsuna suke amma ku yi kokari kar harsuna su mutu kuma 'yan jami'a masu eh, nazari a harsunan nigeria ko na kasashen waje su ne za su karfafa kafa wajen adana waɗannan kuma su ne a yau da kullum za su yi kishin kare harshen hausa to a rangare mun gode masu sauraro fiye da yan mintuna haka nan muna magana na dr bukar usman ne a mawallafin littafin nan na taskar da kuma wasu littafai da ya buga wadda ma na kusa kusan nan su ne tarihin kasar biyu wanda ya aka samu shekara shekaru wajen shekara tara ana wari a haɗa littafin nan hal aka samu littafin nan ya bayyana kuma shine ya yi littafin nan na ilimin yamace a kasar biyu da sauran littafai da ya gaya muku a cikin farkon wannan shiri muna mai godiya domin lokacin da muka bashi ne kanan lokaci ne muka ce za mu zo nan abuja kuma ya amanna da mu duk da yake na da harkoki da yawa ya ba mu keɓe wannan rana da wannan lokaci don ya zanta da ku ya gaya muku abubuwan da ke cikin a zuciyarsa kada ka dai muna ma muna ba ba ta Allah ya kara ma lafiya kuma ya baka dogon kwana don a cika da taimaka ma al'umma musamman wajen raya harsuna ta malama kaji wallahi na gode kuma na godiya da alfarma da aka yi mani na wayannan tambayoyi mana fata mutane za su karu kuma su san tushen da kuma abubuwan da suka sa ne 'yana rubuta 'yana littattafai a gaskiya na farin ciki na ce mutane sun karbe su da hannu biyu biyu shine ya karfafa mani gwiwa da waɗanda kuma muka haɗa kai muna rubuta muna har yanzu kuma tsaya ba in kuma muka zama mutane abu mutum kana wani abu mutum bai yawa ba dole ba za ka bari ba shada ya ce in an kasa wani abu yau mutane ba saya ba gobe ba su ba su ba amma in ka kasa ana warwaso a kai shi sa littattafan mun ga yana tafiya shi sa ya karfafa mana gwiwa wajen rubutawa ma muna so ba wai tsaya a nan ba wasu in kuma sun koya kuma su rubuta a hali yanzu kuma na gaya mutane kamar yan arewa yan kasuwa yan menene su rubuta wasu ba kai batun tarihin kasar ku mun rubuta shi saboda karancin tarihin kasashe ina fata wanda suka karanta wannan littafi su ma za su yi kokari su rubuta tarihin eh, wajensu wajajensu abinda ya kada mini karfin gwiwa kenan cewa akwai mutane a arewa yawanci sauraron rediyo ba ma jarida sosai ba sauraron wajen rediyo amma haka ya zauna don babu littattafan karantawa ga cewa in mutane suka ga littafi wanda aka tsara shi mai kyau za su karanta littattafan da muka buga mun ga yadda ake warwason su saboda haka ba wai mutane ba sa karatu ba suna karatu in sun sami littafi kuma wanda aka tsara shi sosai a yadda na gani kenan wajen aikin sha'anin rubutu. Ka zaga duniya ba ka je garin biyu ba. Farfesa ya ce ba ka zaga ko ina ba. Shi ne garin da yaki bai rugurguza ba ko kwana dubu ake artabu ba da wai ba. Suke da garkuwar da ba za a tunkuɗe ba. Tarihin garin biyu masana suke wa duba. Garin biyu I did. Kaza zaga duniya ba, ka je garin biyu ba farfesa ya ce baka zaga ko ina ba zakakuran barade ba su ja da baya garin biyu nan turawa suke wa gayya amma suka yi zugun sun kasa masa kawanya gari gaban gari biyu za ka je ka duba garin